aya e temdere e tati summa baasna min baadihim moussa be ayatina ila firauna wa marihi fa zalamu biha fanzur kayfa kana aqibatul mufsidina moussa kadi caggal ɓen nelaaɓe min neli e maɓɓe muusa wondude e baawɗe kawniɗi faade e firawna e yimɓe mum kono ɓe cali ko faati e maandeji amen ɗum jaggira puntirɗi miijo e tesko aaye e temedere e tati allah neli muusa to firawna wondude e maandeji kewɗi kono manji won maande wootere ɓurde mawnude tentude e dow keddiɗi ɗi araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nayi wo qaala muusa ya firawnu inni rasulun min rabbil alamin nden muusa wi e firawna komi nelaɗo jomiraɗo jom windere nde araf sura jeeɗiɗi aya e temdere e joyi haqiqun ala an la aqula alallahi illa alhaqa gal jeetukum bayyinatin min rabbikum farsil maiya bani israila kaladmi e allah tan ko goonga mi ari miɗo arde e finde ummorade e jomma ɗaccu ɗum noon mi yahda e ɓesgu israel araf suura jeeɗiɗi aya temdere e jeegom qaala in kunta jeeta bi ayatin fa aati biha an kunta min assadiqin firawni wimbo so tawi ko a garduɗo e bawɗe kawniɗe addu ɗum noon so tawi ko e gongenkoɓeɓe jeeɗa araf suura jeeɗiɗi aya temdere e jeeɗiɗi falqa asa'u fa iza hiya shaabanun mubinun ɗon tan musa weddi sawru jogino ndu wonti gorondi mawdi araf suura jeeɗiɗi aya temdere e jeetati wo nasaa yadau fa iza hiya baydaa linnasirina o rutti o yaltini junngo makko tawi ko ngo raneewo tal e ngo nilka wonande ɓe ndarannooɓe araf suura jeeɗiɗi aya temdere e jeenayi gaalal malaa'i min gawmi firawna inna haha la sahirun alimun ɗon tan yimɓe firawna keɓɓiti mbi ko o tan e gonga woni yengotoɗo ɗayiɗo araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo yuridu an yukhrijakum min ardikum fa maha tamuruna o yii tan ko riwde on e leydi mon joni hol yamirore mon araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e goo qaalu arjea wa ahaabu wa arsil fil madaa'ini haasirina ɗon tan ɓe mbi firawna jagginbo kanko e gondiɗo makko kadi nela rendinoɓe e nder wuro he araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e ɗiɗi yatuka bi kulli sahirin alimin mbele ɓe gaddan ma ñengotoɓe heptinaɓe araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e tati wa jaa saharatu firauna qaalu inna lana la ajran in kunna nahnu halibina nden yengotoɓe notitima e kewal ɓe gari e firawuna ɓe mbi bele amin keɓa jenari so min nawi rayi e dow makko kanko moussa araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e nayi qala naam wa innakum laminal muqarribina sirano wiɓe eyi kadi ma on jeye e sattotoɓemi ɓurɓe heptinede araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e joyi qaalu ya musa imma an tulgiya wa imma an nakuna nahnu lmulqina ɗon ɓe keɓɓiti ɓe mbi musa giɗoɗa weddade walla min giɗo araf suura jeeɗiɗi aye temdere e sappo e jeego gaala alqu falamma alqu saharu ayna annasi wastarhabuhum wa jaa be sihrin azimin musa wiɓe beddo ɗe nde ɓe beddino ɗum waɗi najor mawɗo yeeso darannoɓe ɓe gardi e ñangi kewɗi doole araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e jeeɗiɗi wa ohayna ila musa an allaka asaka fa iza hiya talkafu ma yafiquna ɗon min jamiri musa yo weddo sawru mum nde weddi sawru mum tan sawru heddi ina moɗa koɓe pewnuno kamɓe wileɓeɓe araf suura jeeɗiɗi aya temdere e sappo e jeetati fawqal haqqu wo baɗala ma kanu yamaluna ɗon gonga feeñi kadi kala ko ɓe mbanno wonti meere miijo e namne aye temdere e sappo e jeetati holno gonga o hollirte hannde mbele wonde meɗɗa hollirede gonga araf suura jeeɗiɗi aye temdere e sappo e jeenayi fa hulibu hunalika wangalabu sahirina ko hono ni woni ɓe piya e kawgel ngel ɗum woni gacce e maɓɓe araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nogas walgiya saharatu sajidina nden kamɓe ñongotoɓe ɓe cujji miijo e naamne aye temdere e noogas holko waɗi ɓe jaɓde waɗi ɓe jaɓde ko sababu nde goonga hollireede araf suura jeeɗiɗi aye temdere e noogas e goo ɓaalu amanna bi rabbil alamina ɓe keddi eɓe mbiya min gonɗini joom windere nde araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nogas e, e ɗiɗi rabbi musa wo haruna joomi musa kam e haruna araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nogas e, e tati qala firauna amantum bihi qable an azana lakum inna haha la makrun makartumuu fil madinati litohriju minha ahlaha fasaufa talamuna mbele on jaɓi gila on keɓani yamirore am kongol firauna caggal nde o nani haala yimɓe makko ɓe naƴɓe e kawnide moussa adduno tigi tigi ɗum ko hunde pewjiɗɗon e nder mon to nder wuro to fof tan haa nawron yimɓe ɓe kono ma on ngandu ko leelani miijo e namne aye temdere e nogas e tati eɗen poti fadde haa ardiɓen ɓe ngara nde puɗɗuɗen jaɓde gonga o araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nogas e nayi laqad anna aidiyakum warjulukum min khilafin summa la sallibannakum ajmauina mami taj jungo e koyngal mi lutondir ɗum kadi mi rutto mi duppa on onon fof firawna wi araf suura jeeɗiɗi aya e temdere e nogas e joyi qalu inna ila rabbina munqalibuna ɓe keɓɓiti ɓe mbi ko woni gonga ko laabi ko ko e jomi amen min duttoyto miijo aye temdere e nogas e joyi koye dow kuugal ɓe jabti araf Suura jeeɗiɗi aya temedere e nogas e jeegom woma tanqimu minna illa an amanna be ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrih alayna sabran wa tawaffana muslimina ka ɓortoɗamin ko batte tan min jaɓi min gonɗini golle joomi amen waktunde maandeji makko ngari e amen yimɓe firawuna mbi kadi ɓe ñaagima joom maɓɓe eɓe mbiya e joomi amen ɓeydan min sembe mbaɗamin maayɓe fof taw koye ɗoftare araf suure jeeɗiɗi aya temdere e nogas e jeeɗiɗi wa qala almalai min qawmi firauna atazaru musa wa qawmahu liyufsiduu fi l ardi wa yazaraka wa alihataka qala satunqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawgahum qahiruna yimɓe wattulaɓe firawna keddi ina mbiya mbele ko a jogorɗo ɗaccude muusa e yimɓe mum guddina jirguita leydi ndi kadi o woppuma aan e salamuji ma ɗon firawna wi ma en jaa mbaren sukaaɓe maɓɓe goppen rewɓe maɓɓe nguura ma en poolɓe kadi kalfenɓe araf suura jeeɗiɗi aa e temdere e nogas e jeetati قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يريتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين musa wi yimɓe mum ñaagode allah ballal kadi teyloɗon sabu leydi ndi ko allah jeyindi komo allah wela waɗata e dow mayri e nder jeyaɓe makko ɓe fof kadi gandon battane moƴƴe godani ko hulɓe allah araf suura jeeɗiɗi aya temdere e nogas e jeenayi qaalu aw zina min qabli an taatina wo min baadi ma jitana qaala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil arda fayanzura kayfa ta'maluna ɓe mbi min meɗi tan ko tampinede gila a arani ha e garal ma nden musa wiɓe ene gasa jommon halka gaño mon o rokka on gardoɗon e dow leydi he o rutto o ƴeewa holno gollirton araf suure jeeɗiɗi aya temdere e capantati walaqad ahasna ala firauna bisinina wa naqasi min shamarati laallahum yazakkaruna min tampinirino yimɓe firauna hono duuɓi heege hokkere ɓiɓɓe leɗɗe ɗum fof bele ɓe mitto araf suura jeeɗiɗi aya temdere e capantati e goho fa iza jaathumu hasanatun qalu lana hazihi wa in tusibhum sayi'atun yaɗayyaru bi musa wa man ma'ahu alla innama ɗa'iruhum inda allahi walakinna aksharahum la yamaluna tawi kadi kala nde mojjere ari e maɓɓe ɓe mbiya ko ɗum kanduɗon so bonande heɓi ɓe ɓe jiira musa e wondiɓe mum haa sidagal e goonga ko hoddira e maɓɓe fof ko e allah kono hewɓe e maɓɓe ganda ɗum miijo e namde aya temdere e capantati e goo so bone musiba ari hol goytorteɗo mbele ko yitere bonde goytorteɗen walla ko talki kuddi ñengi sukñaaɓe walla jinneeji mbele aɗa hula ɗin hundeji hol ɓurɗo doole ko ɗeɗo geɗe ɗe kaalɗen walla ko allah holno mbawirten naftorade doole allah ɗe haa mbaawen foolde geɗe bonɗe huundeeji bonɗi ɗi e nder ngurdam men araf suura jeeɗiɗi aya temdere e capantati e ɗiɗi wo qaalu mahma taatina bihi min ayatin la tasharana biha fama nahnu laka bi muminina ɓe mbii ko mbawɗa addude fof e kawniɗe ko ina nanña min tagatamin jaɓanma miijo aye temedere e capantati e ɗiɗi firo caliɗo ko neɗɗo jedditiɗo mandeji ɗi araf suura jeeɗiɗi aye temedere e capantati e tati farsalna alayhimuɗɗo fana wa jarada wa umala wa dafadiya wa dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimina ɗon min neli e maɓɓe ilam diwoji tenni paaɓi ƴiƴam hono mandeji laaɓɗi kono haɗani ɓe mawnikini ɓe ndumi e ɓerɗe bonɗe miijo e namne aya temdere capan tati e tati ndar musiba battindiɗe windede ɗo ko ƴiƴam aɗum wawno ni wonde kadi mayde diɗɗal holko addani ilam diwoji tenni e ko way noon nelede e mabɓe araf suura jeeɗiɗi aya temdere e capan tati e nayyi walamma waqa alayhim rijzu qalu ya musa iz ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza lanuminanna laka wa nursilanna ma aka bani israila nde lebte jani e maɓɓe ɓe mbi e musa ñagonomin jomma e dow gonga umminɗomo o mo o rokkuma o so tawi a riwtinimin lebte mamin gonɗine tigrigi kadi min ɗaccita sukaɓe israel jada e ma araf suura jeeɗiɗi aye temdere e capantati e joyi falamma kachafna anhumu rijza ila ajalin hum baligu iza hum yankushuna nde min jaano haa min ndiwtani ɓe leɓte haa yetti ɗe min kaalduno hono ɗo fonno yettaade ɗo hono ni ɓe pirtiri aadi ɓe calti araf suura jeeɗiɗi aaye temdere e capantati e jeegom fantaqamna minhum faraknahum fil yammi bi annahum kazzabu be ayatina wa kanu anha ghafilina ɗum noon min kaɓtiiɓe min jooliiɓe e nder bempeƴƴe sababunde ɓe jaggiriimin fenooɓe kadi ɓe noyniima maandeeji amen miijo e naamne aaye temdere e capantati e jeegom holko waɗnoo kuugal faweede e maɓɓe araf suure jeeɗiɗi aaye temdere e capantati jeedidi wa awrasnal qawma allazina kanu مشارق الأرض ومغارب التي باركنا فيها وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishuna yimɓe ɓittanoɓe ɓe min donni ɗumen nokkuji funnange kam e hirnange leydi ɗumin duwanino ɗum woni jeenaari jondi jomma faade e sukaaɓe israel tinnoɓe hen kadi min dutti min bonni golle firawna e yimɓe mum e kala koɓe pewnuno miijo e namne aye temdere capantati e jeeɗiɗi holko addanno israel yeneede ɗo araf suura jeeɗiɗi aye temdere e capantati e jeetati wa jawasna bi bani israila albahra fa ataw ala qawmin yakufuna ala asnamin lahum qaalu ya musa ajaallana ilahan kama lahum alihatan qala innakum qaumun tajhaluna min taccinino sukaɓe israil maayo hango ngo ɓe birti yimɓe haɓɓiɓe sanamuji ɓe mbi e musa hokkumin ko ina rewe hono sanamuji maɓɓe ɗi allaji ɗi ɗon o wi kon majjuɓe so gonga araf suure jeeɗiɗi aaya temdere capantati e jeenayi inna haulayi mutabarrun maahum fiihi wo baaɗilun maa kaanu yamaluna ɗo ɗo ɓe tugni koko yoori kadi kala ko ɓe mbaawi waɗde ko meere alaa nafoore hay batte araf suure jeeɗiɗi aya temedere capanɗe nayi qaala a gayra allahi abgikum ilahan wo huwa faddallakum alal alamina musa wiɓe beele miɗe wawi dartande on deweteɗo goɗɗo ko jiida e allah goto o tawi kadi ko konko yiɗi on subi on e nder tagoɗe e on saaha miijo e naamne aaya temedere e capanɗe nayi holko waɗi israel duwaneede e dow leyɗeele keddiiɗe ɗe wonande ma aan araf suura jeeɗiɗi aaya temedere e capanɗe nayi e goo is anjeynakum min aali firauna yasumunakum suwa'a al azabi yugattaluna an ba'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalika bala'i min rabbikum azimun o wiɓe kadi ciftere e sanga nde yimɓe firawna leptanno ɗen lepte bonɗe nden eɓe mbaranno sukaɓe mon ɓe ɗacca rewɓe mon guura ɗon tigi golle tiɗɗe ɗe jomon gollanno on araf suura jeeɗiɗi aya e temdere e capanɗe nayi e ɗiɗi wa waadna musa salasina leylatan washmamnaha bi ashrin fatama miqatu rabbihi arbaina leylatan wa qala musa li akhihi haruna ahlafni fi qawmi waslih wala tatabi' sabila almufsidina nden min dokki musa ko foti no jammaji capanɗe tati kadi min timmitini ɗum jammaji sappo mbele ina timma jammaji capanɗe nayi mbele ina hawra e aadi hakkunde makko e joom makko nden musa wi haruna musiɗɗo mum o lomtomi e nder yimɓe am golla moƴƴere mbasa rewde e laawol jamfanteɓe araf suura jeeɗiɗi aaya temdere capanɗe nayi e tati wallamma jaa'a muusa limiiqaatina wa kallamu'u rabbu'u qaala rabbi ariini anzur ilayka qaala lan taraani walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makaana'u fa sawfa taraani falamma tajalla rabbu'u liljabali jaalahu dakkan wa kharra musa sahiqan falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muminina nde musa ari notitade aadi hakkunde amen ha joom makko haaldi e makko o wi e an joomam hollam hoorema mbele mi yima joomiraɗo o wimbo a yiyata kam kono ƴeew tulde nde so tawi konde jooɗinde ɗo gotel ma yiyam kono nde joom makko feeñi e dow tulde he hayre he ɗon tan o fuufi mo nden musa yani fekkori nde yano haa o heɓte hakkille makko o wi bawɗe godanima mi tubanima kadi mi woni gadano e gonɗinɓe miijo e namde aaye temdere capanɗe nayi e tati musa yiino woni allah e dow hayre holko ɗum firtata tuubde holko addani musa tuubde wonandema aan araf aaye temdere e capanɗe nayi e nayi kala ya musa inni astafaituka ala nnasi birisalati wa bikalami fahuz ma attaituka wa kun min ashakirina nden allah wi e musa mi mama e nder yimɓe ɓe fof gila e nele am ha e kongolam ɗum noon jaggu ɗum ko dokkumami kadi keddoɗa e nder fedde jebbiliɓe miijo e namne a e temdere e capanɗe nayi e nayi holko waɗi allah suɓi moussa e dow neɗɗo fof gonɗo e aduna araf suura jeeɗiɗi a e temdere e capanɗe nayi e joyi وكتبنا له في الألواح من كل شيء موئزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار فاسقين kadi min bindinimbo e alluje ko ina feccira kala wondude e yewtere geɗel fof e sifa mum ƴettu ɗum e teddungal yamiru ɗum yimɓe ma ɓe ndewa ɗum e moƴƴere peewal leelata mi holla on hoɗorde ɓen saliiɓe miijo e naamne aaye temdere capanɗe nayi e joyi ɗiɗo ngoni jamirooje sappo ɗe beele ada andide ɗe e nder tawreta araf sura jeeɗiɗi aya temdere capanɗe nayi e jeegom sa asrifu an ayati llazina yatakabbaruna fi l ardi bigayri lhaqi wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha wa in yaraw sabila rushdi la yattahizuu sabilan wa in yaraw sabila alghayi yattahizuu sabilan zalika biannahum kazzabuu bi ayatina wa kanu anha gafilina mami wudditin ɓen saliɓe mandeji amen dutti ina mawnikino e dow leydi ndi kadi hayso ɓe jiino kawniɗe ɓe jaɓata so ɓe jino ni lawol moƴƴol tagata ɓe jaggira ɗum lawol moƴƴol kono so ɓe ji lawol bongol ngol maɓe jaggu ngol ɗum holliri tan ɓe jaggiri mandeji men fenande kadi ɓe palke siɗi araf suura jeeɗiɗi aya temdere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi wallazina kazzabu bi ayatina wa ligai lakhirati habidat amaluhum hal yujzauna illa ma kanu yamaluna ɓen jaggirɓe golle men fenande kadi ɓe jedditi jango golle mumen ko mere latoto beele wonko ɓe joɓete ko wona golle maɓɓe araf suura jeeɗiɗi aya temedere e capanɗe nayyi e jeetati wattahaza qawmu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwarun alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabilan attahazu'u wa kanu zalimina caggal nde muusa yehi yimɓe makko mbattino rewde gayel ngel gayel sinka ha yooɗi ina huuna eɓe ndewi e kunali mum eɓe mbiya woni koye jabade ɓe ardo ɓe mbiya ko e lawol pocingol beele ngel gayel ko e lawol pocingol rewni ɓe ɓe ndewi e maggel no allah rewrete ɓe laati majjuɓe araf suura jeeɗiɗi aaya temdere capanɗe nayi e jeenayi walamma suqida fi aydihim wa raaw annahum gad dallu qaalu la in lam yarhamna rabbuna wa yafir lana lanakunanna min alhasirina nde yano haa ɓe nimsitoyi ɓe nganndi tigi ko e majjere bonde ɓe ngoni ɓe mbi so tawi joomi men yurmaaki en yaafi en ma en jeye e majjuɓe miijo waaju e tesko aaye temdere e capanɗe nayi e jeenayi ɗo en jii laawol gonngol kadi ko yurmeende allah tan waawi dandude neɗɗo golle moƴƴe ɗe neɗɗo waɗata tan dandata ɗum araf suura jeeɗiɗi aya capanɗe joyi wa lamma raja'a muusa ila qawmihi gadbana asifan qaala bin sama halaktumuni min baadiya a ajiltum أمر ربكم والقى الواح وأخذ بالرأس أخيه يجرؤ إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي أعدائي ولا تجعلني مع القوم الظالمين nde yano ha Musa arte yimɓe mum o tawi yimɓe makko baylima o mettini o suni e mabɓe o wi on golli ko fewani caggalam bele sago mon anniye mon wonno ko lurdade yamirore jom mon nden tan o weddiɓe alluji ɗe o jaggi hoore musidɗo makko haruna o fooɗi ɗum e makko e an ɓi nene am kanko haruna o wi yimɓe ɓe pamɗinim heddino tan ko seeɗa ɓe gitte balɗe am ɗum noon hoto wat gaño am ina heɓa sago mum e am yawomi kadi hoto waɗam e yimɓe bonɓe araf suura jeeɗiɗi aye temdere e capanɗe joyi e goho قال ربي اغفر لي ولأخي ودخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين دونتان موسى بي إيه جومم يا فمي من السهلم كدي ود من إيرمين ما سبو كا مود جرم ديريبي ميجو تسكو إواجو aaye temdere e capanɗe joyi e goo ɗo en jii wonde hay annabi muusa ina yiɗi dañi haaju e yurmeende allah hay muusa waawa naatirde aljanna batte golle mum moƴƴe hay muusa ina bakkudina araf suure jeeɗiɗi aaye temdere e capanɗe joyi e ɗiɗi innal lazina taxazu ijla lahum gadabun min rabbihim wa tun fi lxayaati dunia wa zalika najzil muftarina ɓen jaggunoɓe ngel gayel mbaɗi ngel deweteɗo hono allah lelata mette baasal yana e dow maɓɓe ummorade e joom maɓɓe gele ɗo e gurdam maɓɓe hono noon min joɓirta fewnoɓe sanamuji araf suura jeeɗiɗi aye temdere e capanɗe joyi e tati wallazina aminu sayiyati summa taabu min baadiha wa amanu inna rabbaka min baadiha la gafurun rahimun ɓeen waɗannooɓe golle bonɗe ndutti tuubi kadi gonɗini jomma caggal ɗum ko jurmotoɗo jafotoɗo miijo tesko e namne aye temdere e capanɗe joyi e tati hol huunde joginoone geɗe ɗiɗi laabi ɗowoji kam e yurmeende tawreta ɗum noon ina waɗi fayida mawɗo e janngude tawreeta mbele heɓde laabi ɗowgol kam e yurmeende allah araf suura jeeɗiɗi aaye temdere capanɗe joyi e nayi walamma sakata an moussa gadabu ahazal waha wa fi nushatiha hudan wa rahmatun lillazina hum li rabbihim yarhabuna nde yano ha kanko moussa o serti e fitina o hocciti alluji ɗe ina wonno e majje bindande ɗowgol kami e yurmede wonande ɓen hulɓe allah araf suura jeeɗiɗi aya temdere capanɗe joyi e joyi واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم رجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل سفهائي منا إن هي إلا فتنتك تدل بها man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirina caggal ɗum musa suɓi e nder yimɓe capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo notittoɓe min nde yano ha dillere leydi jaggiɓe o wi e ee jomam so a welanoma a momtannoɓe kamɓe fof gila adan min e maɓɓe fof mbele hannde momtirta min kalkirta min ko batte ɗayɓe amen ko golli ko ɗum hunde e gollal ma gollal ngal ngannduɗa an aɗa wawi majjinde mo beleɗa kadi ɗo wawa mo jiɗɗa ko an woni mawɗo amen yurmo min njaafoɗa min sabu ko aan woni mawɗo yaafotooɓe miijo tesco e waaju aetm dere capanɗe joyi e joyi eɗen defto gonngol wonde ko yurmeende allah yaafoto en ɗo kono wonaa golle men moƴƴe araf suure jeeɗiɗi aya e temdere capanɗe joyi e jeenayi wa min qawmi muusa ummati yahduna bilhaqi wa bihi yahdiluna nder yimɓe muusa ina waɗi hen leñol ko ɗowol heddiɓe ɓe e dow goonga e dow ɗum ɗon ɓe daɗata e ñawore maɓɓe araf suura jeeɗiɗi aya e temdere capanɗe jeegom wa gaɗanahum asnatay asarata asbadan umaman wa awhayna ila musa iz istasqa'u qawmu an idrab ba'asaka hajara bajasat minhu asnata asharata aynan alima kullu anasin أناس wa zalalna alaihimu gamama wanzalna alayhimul manna wa salwa kulu min ɗayibati ma razaganakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna min pecciɓe e nder leƴƴi sappo e ɗiɗi min dokki musa waktu mo yimɓe makko ñaagimo ndiyam fii sawru ma e hayre nde nde o wanno ɗum sappo e ɗiɗi cangol wali leñol hen fof rewi e ngol mum on saha min kippi e majje rulde min tellini kadi e mabɓe ñamri mburu ñaame ñamele moƴƴe ɗe min dokki on kadi wona minen ɓe tooñi ko koye mabɓe ɓe tooñi nasiat sura capanɗe jeeɗiɗi e jeenayi aye nogas faraullah ayati kubra o hollimbo bawɗe mande kawniɗe mawɗe miijo tesko e namne aye nogas nden musa hollimbo mande mawde holko woni nden mande mawde ndar sura jeeɗiɗi aye temdere capantati e tati ko maande wattiniinde nde woni ɓurnde mawnude ƴiiƴam ndaaren ƴiiƴam aayeeji teeŋtuɗi e nder tawreeta muusa fergo ko jooni noon ngarɗen e musiiba battindiiɗo mo allah waɗnoo misira batte ɓernde bonde nde firawuna joginoo o jaɓatano israel yahre woyde allah kawniɗe allah wannoɗe fof e mawnude ɗum ne dey oɗo musiba battidiɗo no way mawnude ha addani firawuna watan mum eti yaltinde israel bowal misira beele danda leydi mum e mobare nde halkare sura sappo e goo aya goo haa suura sappo e ɗiɗi aya capantati e jeegom aya goo joomiraaɗo wiino muusa ko adii ɗum han kadi mami addu musiiba cakkitiiɗo e dow firawuna e dow leydi misira so ɗum ɓenni ma o woppu on njahon ma o riw on ɗo ni onon fof ɗiɗi wii leñol ngol yo moni fof e mon debbo e gorko namno koddiɗo mum cuɗaari kaalis e cuɗaari kaŋŋe wondude kuuje goɗɗe kaŋŋe walla kaalis tati joomiraaɗo addi moƴƴere ummoraade misiranaaɓe faayde israa'iil en muusa e hoore mum ko teddinaaɗo no feewi e nder leydi he wato laaɓi firawuna wondude dendagal misranaɓe ina teddinimo nayi hade musa yaade wi firawuna ko ni jomiraɗo wi hedde hakkunde jamma mami rew e dow misra joyi afɓe worɓe leydi misra fof ma maayi gila e afo ma haa e afo korɗo gunowo haa e dikkuru jawdi jeegom ma luukaali mawɗi ɗi hay gooto meeɗa nande jogoraani nande mbaɗ e hakkunde misirenaaɓe jeeɗiɗi kono hay rawaanu wofata israa'iil en gila e yimɓe haa e jawdi mbele oɗon ngannda ko min joomiraaɗo seerndi misirenaaɓe e israa'iil en miijo e tesko aya joyi ha jeeɗiɗi ɗo en ji allah waɗirno musiba battindiɗo o ko beele ina wara dikkuru fof e nder galle gonɗo e misira hay dikkuru firawuna on saaha hay batte jogorano memde ɓesgu israel ɗum holliri ko allah ina serdanno hakkunde israel e misira aya jeetati musa jokki wii e on saha ma watlaɓe ma wonɓe ɗo ɓe fof ngar e am cujja e yeeso am maɓe mbiyam ya aane leñol ma dewgol e magol fof so ɗum ɓenni mi yahat caggal nde musa jofni yalti galle firawuna wondude e fitina mawɗo aya jeenayi jomiraɗo wino musa firawuna heɗotako ma beele kawisaji am ina kewa e nder leydi misra aya sappo ko ɗum waɗi musa e haruna mbaɗi kawisaji fof e yeeso firawuna kono jomiraɗo tinni hoore makko o sali woppude israila en jalta leydi makko sura sappo e ɗiɗi ɗo en jii gongol en jii kadi jiiɗen kadi faayiide mawɗo gonɗo e dabacu maɗo ɗo allah e nder aya jeeɗiɗi ɓe mbiya yo ɓe mbat ƴiƴam jawgel ngel seeɗa e damuɗe galleji maɓɓe ma en joyi yeeso no ƴiƴam kullon sadak wayi heewde faayida ɗo allah aya goo jomiraɗo wi muusa e haruna e nder misira aya ɗiɗi ndu lewru ma wonan on fuɗɗode lebbi lewru adandu e nder hitande aya tati kalane israel en fof mbiyon ɗumen ñande sappo ndu lewru gorko fof ina foti ƴettude jawgel galle fof gotel aya nayi limon yimɓe wawɓe gaynude jawgel galle fof mo wawa gaynude jawgel yo o noddu hoddiɓe mum ha yimɓeɓe timma aya joyi ko jawguel moƴƴel cellugel dañguel hitande oɗon mbawi ƴettude jawguel walla damguel aya jeegom paltoɗon ɗum ha ñande sappo e nayyi ndu lewru dental israilien fof hirsa kon mutal nangue aya jeeɗiɗi ɓe ƴetta ƴijam ɗam ɓe mbaɗa ɗum e dame galleeji bange ñaamo e bange nano wondude dow damal ɗo ngel ñaameteeɗo aaye jeetati e on jamma ɓe ñaama tew njuɗaangu ñaamde e mburu mo alaa lawir e kufi puɗi kaaɗɗi aaye jeenayi on ñaamataa ko ɓenndaani walla ko fasna ngel juɗetee kanngel e hoore maggel e koyɗe maggel e tekkiki maggel aya sappo hay huunde woppetaake haa subaka so tawi wonko heddi subaka yo duppe aya sappo e goo hade mon ñaamde on dadoto ɓornoɗon paɗe mon ƴetton cabbi mon pewnitan ɗon ferde on keñoto e ñaamdi ngel ko noon teddinirteemi e nder kewdandoore min joomiraaɗo o aaya sappo e ɗiɗi e on jamma ma mi rew e dow leydi misira mi wara afɓe leydi misira fof gila e yimɓe haa e jawdi ma mi wad ñaawooje e dow allaaji misira fof ko min woni joomiraaɗo aaya sappo e tati ƴiijam ɗam ma won mantode e dow galleji ɗi gonɗon ɗi mami yiɗam ƴiƴam mi rewa e dow mon on keɓata hay ñawu gotu somi fayi e halkude misranaɓe miijo e tesko aye sappo e tati o aye ko baɗɗo fayida no feewi ƴiƴam ko maande ɗo en jii jamma o nde allah jogorno warde dikkuru fof heɓaandu e nder galleeji misira yantude kullon o jogoraano warde hay gooto e nder dikkuru israel so ƴiiƴam ne damuɗe galleeji maɓɓe e dow ɗum o rewa e on galle ko ɗum woni sababu ɗum innira kiwdandoore joomiraaɗo ɗum noon ƴiiƴam jawgel ngel bortel wonno ndeenka e musiiba maayde nde allah jogorno fiirude misra aaya sappo e nayi ciftore e on ñalawma mawni neronmo kew ngam teddinde joomiraaɗo ndenon ɗum no laawol ni wonande iwdi mon haa abada aaya sappo e joyi hakke balɗe jeeɗiɗi ñaamoton ko mburu mo alaa lawir gila ñande ñalawma gadana o woto lawir won e galleji mon ngati kala neddo nyamdo mburu baɗo lawir tuggi ñalawma gadana o ha ñalawma dabo, o ittete e dental israil en ay e sappo e jeegom ñalawma gadana o badon batu Nyala ñalawma jedi bijo o mbaɗon batu ceningu kadi ɗin ñalawmaji didi hay liggey gooto waɗetaake oɗon poti defde tan ko gooto fof ñaamata aya sappo jeeɗiɗi ndenon kewmburu mo ala lawir o sabu koye on ñalawma tigi ndegginanmi leñol mon mi yaltina ɗum leydi misira ndenon on ñalawma onon e iwdi mon haa abada aya sappo e jeetati lewru adandu e ñalawma mum sappo e nayago kikiide ñaamon mburuuji ɗi ngala lawir haa ñande nogas e goo aya sappo e jeenayi balɗe jeeɗiɗi woto mburu baɗɗo lawir tawi e galleeji mon ngati kala neɗɗo ñaamɗo mburu baɗɗo lawire ittete e dental israil en so yiɗi wona koɗo walla koɗɗo aynogas on ñamata mburu baɗɗo lawir e nder galleji mon fof ñamaton ko mburu mo ala lawir ay nogas e goo musa noddi mawɓe israil en fof wi ɗumen njehe cuɓonoyɗo e galleji mon njawkon walla ndamkon kirson layya kewdandore o mbaɗon ƴiijam ɗam e lehe aye nogas e ɗiɗi ƴetton yamde hisopi cuwon ɗum e ƴiijam gonɗam e lehe ɗam ɓaton ɗum e dame galleji mon bange nano e bange ñamo wondude e dow dame he hay goto e mon yaltata galle mum ha subaka aya e nogas e tati nden so jomiraɗo ari e fiide misiranaɓe ma yi ƴiƴam gonɗam e dow dame ɗam bange nano e bange ñaamo wondude e dow rewa e dow damal ngal wasa yamirde barowo o yo naat ngam warde on miijo e tesko aya e nogas e tati en jiiɗo kadi wonde ƴiƴam bottel ngel wonno ko ndenagu e halkare war hoore aya nogasenayi ndenon ɗum no lawol ni wonande onon e iwdi mon ha abada aya nogase joyi jomiraɗo maroku on leydi no fodiranno on ni so on naati e mayri ndenon on aadi hay nogasi e jeegom so tawi ɓiɓɓe mo namnima on ko o aadi woni ay nogas e jeeɗiɗi mbiyon ɗumen ko sadak kirseteɗo kewdandore o sabu teddingol jomiraɗo dewnoɗo e dow galleji israel en to misra tawi ina halka afɓe misra dandi galleji men israel en turi cujjani allah aya nogas e jeetati ɓe jehi ɓe mbaɗiri no jomiraɗo yamirno musa e haruna no wiruno ni aya nogas e jeenayi e hakkunde on jamma jomiraɗo wari afɓe misiranaɓe worɓe fof gila e afo firawna joɗiɗo e jappere laamu mum ha e afo neɗɗo gonɗo e nder kaso ha e dikkuru jawdi aya e capan tati firawona girñiti nder jamma kañum e wattulaɓe mum e yimɓe misira fof lukali mawɗi mbaɗi e nder misira sabu ala fof galle mo ala mayɗo aya e capan tati e goo e nder jamma he firawna noddi musa e haruna wiɗumen gummoɗe jalte e hakkunde leñol am onon e israel en njehe mbaɗuno e jomiraɗo sadakeji kirseteɗi no biruɗon ni njehe aya capantati e ɗiɗi nawe e jawdi mon fof no biruɗon ni njehe dona ɗe kam aya capantati e tati misrenaɓe gona e wiide yimɓeɓe keño ɗe njehe aɓe ndiwa ɓe ngati ɓe cikkatno ko kamɓe fof ɓe mayat miijo e tesko aya capantati e goo ha capantati e tati ɗo en ji batte nyangere musiba o firawuna battane fof riwi israel yaltini ɗum misira misira naaɓe jinno ko yo israel ya sabu eɓe kulno wonde so israel heddima ɗon kamɓe fof koɓe mayoɓe aya capantati e nayi israel en ƴetti dakkere mumen farin hade mum ƴuwde ɓe mbaɗi ɗum nder kore ɓe comi ɗum e nder comci ɓe bakki aya capantati e joyi israel en mbaɗi ko muusa wino ɗumen ko ɓe namni misrennaɓe cuɗari kalis cuɗari kanŋe wondude e kuuje goɗɗe kalis walla kanŋe e comci aya capantati e jeegom jomiraɗo waɗi misrennaɓe njaɓi ko ɓe namni ko fof ko noon ɓe ɓoliri misrenaɓe uddirka waaji keewɗo faayida mo kanɗen teskaade e nder jangde men ko yo en nganndu doole ƴiiƴam bortel ngel no waɗiri nafoore e danndoore men e nder jangɗeeli men ɓennuɗi en njiyi no sadak daaba cumaaɗo waano heewde faayida ɗo allah e nder feccere yawtude nde en njiyi kadi no maayde bortel ngel wonirnoo sadak lomto ɓi ibrahima jogotonoɗo hirseede o e nder jangde men e feccere nde ɗo ma en jii holno mayde dabaji baɗeteɗi sadak ɗi gonirno lomto dikkuru fof jogotonoɗo wareede e nder galle fof e leñol israel ñawore allah yani e misra sabu bakkat e salade ɓe allah halkiriɓe warde kala dikkuru ɗo wonno e nder misira en ji kadi wonde kuugal allah wanno sabu bakkat ko mayde yimɓe israel gonno kadi ko bakkudinoɓe kono allah warano dikkuru maɓɓe sabu ɓe jaɓino wadde feere allah rokkunoɓe ko faati e dandore tawde ɓe kirsino bottel kadi ɓe ƴetti jiijam ɗam ɓe ɓaati e dammuɗe galleeji maɓɓe allah rewi e nder galleeji maɓɓe kono waraani dikkuru maɓɓe so tawiino israel ɗoftanooki allah mbaasi waɗde ƴiijam e dammuɗe galleeji mumen dikkuru fof ɗo wonnoo e nder heen wareteno ƴiijam bortel ngel woni danndoore e halkaare maayde allah waɗnoo ko yo ƴiƴam won dandore mayde galleji israel ko ɗum natal jongal e ko jogoɗen jangoyde e jangɗeli men garuyoji wonde ƴiƴam ina wawi addande en yafuya bakkat men kadi keddoɗen aljanna ha abada fayide ndeɗo mande goo gueɗal peñgal mande ndee yiijam e dow dammude galleeji danndi yimɓe e maleyka maayde o ɗiɗi gadal diwtungal ganndal ngal ngannduɗaa ko miijo wallitorte ko ƴiijam ɗam allah yamiri ɗam tan waawi danndude yimɓe e bakkat kam e maayde